Ի հեճուկս բոլոր գործոնների մենք վճռական ենք, մեր անկախությունը, մեր ինքնիշխանությունը մեր տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու գործում։ Մենք պետք է վճռական տրամադրված լինենք, բայց միայն տրամադրվածությունը բավարար չէ երկրի անկախությունը, ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։ Հստակ գործողություններ պետք է արվեն։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը մեկնաբանում է քաղաքագետ Հրանտ Միքայելյանն ու նշում անհրաժեշտ գործողությունների հաջորդականությունը։ Առաջնագիծը պետք է կահավորվի, պետք է պատշաճ գործողություններ իրականացվեն, պետական մարմինների կողմից։ Նույն օրինակ դիմումը տարբեր միջազգային կառույցներին եւս ճիշտ քայլ է, բայց ճիշտ քայլ կլներ, եթե դրան նախապատրաստական լուրջ աշխատանք կատարվեր։ Այսինքն մենք հիմա պետք է գործենք հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը կարող է նորից հարձակվել մի ամսից եւ դրան մենք պետք է պատրաստ լինենք ոչ թե դա ամեն անգամ լինի նորություն։ Այս պարագայում Ադրբեջանը շատ ավելի քիչ գործողությունների հնարավորություն կունենա։ Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա ադրբեջանական սադրանքները միջազգային հանրության կողմից դատապարտվել են, եղել տրվել են հասցեական գնահատականներ ու ելման դիրքեր վերադառնալու կոչեր։ Ինչ արժեք ունեն Ալիևի համար այդ կոչերը։ Դրանք կարող են իրական զսպիչ դերակատարություն ունենալ հաղթանակով կուրացած Ալիևի համար։ Առայժմ մենք միայն տեսնում ենք, որ հակառակ արևմուտքի ճնշումներին սահմանին ադրբեջանական սադրանքները շարունակվում են ու կշարունակվեն, կարծում է ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանիսյանը։ Ալիևը շարունակելու է ռազմական սադրանքներ, գործողություններ, լոկալ բախումներ հրահրել, եւ որպեսզի ինքը կարողանա այս փուլում Հայաստանից փոկել առավելագույնը։ Եվ դրա դրա համար կանաչ լույս է վառել հենց ինքը Թուրքիան, այսպես ասած Ալիևը Թուրքիայի դեմքով փորձում է կաշառել Եվրոպային այլևս բացահայտ, որպեսզի Եվրոպան կամ աշխարհը նույնպես աշխատի այս ամենի արժեք։ Ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում այսպես մի քանի ճակատով աշխատող Բաքուն ջանք ու երընչի խնայելու, որպեսզի այս հատվածում հասնի որոշակի հաջողությունների։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է նաև Հայաստանի, Ադրբեջանի օկուպացիայի ստուժած տարածքներում եւ հարակից շրջաններում միջազգային դիտորդական առաքելության տեղակայման անհրաժեշտության մասին։ Որքանով է իրատեսական միջազգային դիտորդական առաքելության տեղակայումը Հայաստանում եւ ինչ դրական ու բացասական կողմեր կարող է ունենալ։ Ռազմական փորձագետի կարծիքով այդ ազդեցությունը տարբեր է կախված ներգրավված երկրների շահերից ու տեղակայման ժամկետներից։ Օրինակ հնարավոր է միջազգային դիտորդական առաքելություններ կան ոչ թե խաղաղություն հաստատելու, այլ տարածաշրջանում Ռուսաստանի տեղը զբաղեցնելու համար։ Այսինքն այստեղ կան շահեր, որոնք որ ձեռ են տալիս միջազգային կազմակերպություններին կամ երկրներին, եւ այդ շահերով իրեն կարող են եւ առաջնորդվել, բայց մեզ համար այնլի է վտանգներով, որովհետեւ վերջի վերջո եթե մենք հրա հրավիրում ենք գազམ་ակերպությունների, միջազգային առաքելությունների կամ ռազմական ալյանսների, ապա պետք է մենք անպայմանորեն հաշվի առնենք մշտապես Թուրքիայի գործոնը, եւ որ Թուրքիան գրեթե ամենտեղ ընդգրկված է եւ ներկայացվածություն ունի, եւ այս դեպքում եւս կարող են եւ խնդիրներ առաջանալ։ Սահմանին միջազգային ներկայացվածությունը կարելի է ապահովել ավելի անվտանգ միջոցներով, նույնպես համոզված է փորձագետը։ Օրինակի համար դիվանագիտական հովանոցներ կոչվածը, այսինքն հպատոսություններ բացել հատկապես այն քաղաքներում, որոնք որ կամ այն բնակ բնակավայրերում, որոնք որ վերջին շրջանում ենթարկվել են ռազմական ագրեսիայի Վարդենիսում, Ջերմուկում, Գորիսում, Կապանում եւ այլևս անհրաժեշտություն չի առաջանա որևէ միջազգային կառույցի այլ ձևաչափով հravirել սահմանը։ Այսօր հայտնի է դարձել Հնդկաստանի եւ Հայաստանի կառավարությունների միջև ռազմական առաջին պայմանագրի ստորագրման մասին, ըստ որի Հնդկաստանը Հայաստանին վաճառելու է հնդկական հրթիռներ, ռեակտիվ արկեր եւ զինամթերք։ Գործարքի գինը կազմում է 270 միլիոն դոլար։ Միևնույն ժամանակ այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հերթական նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ զենք ձեռք բերելու համար 100 միլիոնավոր դոլարներ են փոխանցվել այլ երկրներ երկրներ, ներառյալ դաշնակից երկրներ, բայց այդ մատակարարումները մինչ օրս չեն իրականացվել։ Ինչու է վարչապետը նիստին բարձրացրել նաև այս հարցը, որն էր նպատակը Կարեն Հովանիսյանն է մանրամասնում տարաձայնությունները կամ այն խնդիրների պատճառները որոնք որ առաջացել են եւ չի մատակարարվել դա պետք է լուծվի, այսպես ասած, կուլիսային տարբերակներում։ Իսկ նման բացահայտ հայտարարությունները արդեն խոսում են նրա մասին, որ ոչ էլ հույս կա, որովհետեւ այդ զենգզինամթերքը կարող է մատակարարվել եւ կարծես թե օգտագործվում է վերջին ճիգերը եւ ջանքերը, որպիսի պարտադրեն կամ լավագույն դեպքում, որպիսի այլ վաճառողների կամ այլ մատակարարների դիմել զենգզինամթերք ձեռք բերելու համար։ Քաղաքագետ Հրանտ Միքայելյանի խոսքով Ադրբեջանի քաղաքականությունը միտված է Հայաստանի սուվերենությունը սահմանափակելուն։ Այսօրվա սադրանքները նպատակ ունեն վերահսկողություն հաստատել ռազմական նշանակության ճանապարհների վրա։ Ադրբեջանն օգտագործում է բոլոր լծակները նպատակներին հասնելու համար։ Փոթորկվող տարածաշրջանում Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայքարի մեջ են թե դիվանագիտական, թե ռազմական ճակատներում։ Որքան կտևի եւ ինչպես կհանգուցալուծվի այդ պայքարը, փորձագետները դժվարանում են կանխատեսել։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։